Sura 62 Al-đumu'a Petak Medina 11 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, hvali Allaha, vladara, svetoga, silnoga, mudroga. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين On je neukima poslao poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم I drugima, koji im se još nisu priključili, on je silni i mudri. Zalika fadlu Allahi yu'tihi man jaša. Wallahu dhul fadli l'azim. To je Allahova milost koju On daje onome kome hoće, a u Allaha je milost velika. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Oni kojima je naređeno da prema te vratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete, a Allah – neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Qul ja ajuha allazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين Reci, o jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti. Allah dobro zna nevjernike. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići, zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. Ja, ajuha allazina amanu, iza nudija li salati min jaumi l'đumu'ati, fas'au ila zikri Allahi wa zaru l'baj'a. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite. i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš, reci – Ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine, a Allah najbolju obskrbu daje.